لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العظيم جهانی که سراسر تاریکی و بیبندواری بود و توحش و حیوان صفتی همه جا را فرا گرفته بود جهالت به اوجش رسیده بود و فساد بیداد میکرد بشریت هدف و مقصدش را به باد فراموشی سپرده بود و بر لبه پرتگاهی از جهنم قرار گرفته بود که ناگهان که ناگهان نوری شروع به تابیدن کرد کوههای سرزمین هجاز بی یک منفر گشتند و دنیا جانی دوباره گرفت آری رحمت للعالمین مبعوث گشتند و برای هدایت بشریت از هیچ کوششی دریغ نبردیدند مشکلات و مصائب دنیا او را از هدفش باز نداشتند و در مدت کوتاهی جهان را دگرگون ساختند و امشب این جماعت وصف ناپذیر به پاس احترام نامت گرد هم آمدند تا باری دیگر با آرمانهای بالایت تجدید میثاق نمایند سلام بر تو ای رحمت للعالمین سلام بر یاران باوفایت و درود بی پایان بر حامیان و عاشقان راستینت میکنم آغاز و با نام خدا این سرود آنکه به تقدیر اوست آنچه که هست چی بود ناز جمال رسول از ته دل گفتن عشق و ارادت به جان مهر و هزاران درون می کنم آغاز و نام خدا این سرود آنکه به تقدیر اوست آنچه که هست آنچه بود ناز جمال رسول از ته دل گفتم عشق و ارادت به جان مهر و هزارم درود آمد سبز تو را قصه جان کردم نام عزیز تو را ورد زبان کردم قصه یاسین تو نام تو تاها شده مهر حدیث تو را نقش جهان کردم می کنم آغاز با نام خدا این سرود آنکه به تقدیر روز آنچه که هست آنچه بود ناز جمال رسول از ته دل گفتم عشق و ارادت به جان مهر و درود از رخ زیبای تو نور سما میرسد سیر و سنت سنتت عشق و صفا میرسد مرد نخوانده صبر عالم عالم شدی از سفر دین تو دل به خدا میرسد گنبد قبض تو را قصه جان کردم نام عزیز تو را زبان کردم قصه راسین تو نام تو شده مهر حدیث تو را نقش جهان کرده هم قصه مهر و وفا قصه اصحاب توست قلب من و اهل بیت دل که چه بیتاب توست آیشه و حفظه و نام خدیجه برم جان به فضای تو آن رخ محتاب تو آن رخ زیبای تو نور تمامی رسد دین و از سنت عشق و صفا میرسد مرد نخوانده سبب عالم عالم شدی از سفر دین تو دل به خدا میرسد صدق ابو بکر تو عدل عمر زنده باد قصه عثمان سخا نور بسر زنده باد نام شجاعت بباد رشته حیدر ببین ذکر و دعای همه وقت سهر زنده باد رشته مهر و وفا رشته اصحاب تو قلب من و اهل بیت دل که چه بیتاب تو آیشه و سنگین شده خواب تو بیماریت تو از هر طرف کرد به دشمنت دین خدا در خطر موقع هوشیاریت موقع هوشیاریت ای همه مؤمنان موقع بیداریت خواب تو سنگین شده خواب تو بیماریت که از هر طرف کرده با دشمنت دین خدا در خطر موقع هوشیاری است بخاری به با در دل این زاهدان از سخن آن رسول قلب همه شادمان شعر هواشی رو بهر همه مسلمت أمة پیغمبر رفت مدد میرسان امن امنت الخدا مملکت مسلمین صلح سفارا بيار برهم همه مؤمنین عزت و ایمان بده عهد صحابه بیار ببار بر سر هر سر زمين و رحمة ببار بر سر هر تكبير